Anomis dienomis vėl susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukęs mokinius tarė, gaila man minios, nes jau tris dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam atsakė, o iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus paklausė, kiek duonos kepalėlių turite? Jie atsakė septynis. Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmė septynis kepalėlius, padėkojo, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Jie valgė ir pasisotino, ir nulikusių gabaliukų surinko septynis krepšius, o buvo apie keturis tūkstančių žmonių. Jis atleido juos ir netrukus įsėdęs su mokiniais į valtį nuplaukė į Dalmanuto sritį. Čia priejo fariziejų ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spesdami jam pinklės, jie reikalavo ženklo iš dangaus. Atsidusęs iš širdies gilumos jis tarė, ir kamgi ši giminė reikalauja ženklo. Iš tiesų sakau jums, ženklo šiai giminiai nebus duota. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos, jie te turėjo su savimi valtyje vieną kepalėlį. O Jėzus juos įspėjo, žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir erodo raugo. Jie pradėjo kalbėtis neturį duonos. Tai patyręs Jėzus tarė, kam jūs tarėtės neturį duonos? Ar vis dar nieko neišmanote ir nesuprantate, ir vis dar esate be nuovokos? Turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite. Argi neatsimenate, jog penkis kepalėlius aš sulaužiau penkiems tūkstančiams O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote? Jie atsakė dvylika. O kai septynis kepaliukus sulaužiau keturiems tūkstančiams, kiek pririnkote pilnų krepšių likučių? Jie atsakė septynis. Tada jis tarė, tai kaipgi vis dar nesuprantate? Jie ateina į Betsaidą. Ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė, ar ką nors matai. Šis apsižvalgęs tarė, regiu žmonės, lyg kokius medžius matau juos vaikščiojančius. Jėzus vėl palietė rankomis jo akis ir jis visiškai praregėjo, tapo sveikas ir viską ryškiai matė. Jėzus įsiuntė jį namo, sakydamas, tik neužėjk į kaimą. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius, pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Jie atsakė, vieni jo nukrikštytojų, kiti Eliju, Treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Eik šalin šėtonę, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį bet pakengti savo gyvybei. Arba kuo žmogus galėtų įsipirkti savo gyvybę. Jei kas gėdėsi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdėsis ir žmogaus sūnus, atėjęs savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais.